بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدي بي او راديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي دون دو كو درس نايبو اندر ندي دفتره الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي كونو بوري سيلو دكون الاقيده لشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى كدوني فيند بيدو كرمكوب ما كتب عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وندو دي مسيب ما كتاب أبو جميلة إسحاق جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هري إن جكتو درس مالن لو دفتره قنوني عقيدة الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ويوني ديدو ديدو في بالله يمبي سنة وندو e dalillaji muɗum إن soggi إن يوتي hewti nokku ما maki الله تعالى ومما نطق بها القرآن وصح بها النقل من الصفات النص فبي ومما نطق بها القرآن لجيا إقوى القرآن يوتي إمرد صفات الله سبحانه وتعالى وصح بها النقل سلي ونولي أقل انلام صلى الله عليه وسلم من الصفات والصفات النفس صفر قول الله سبحانه وتعالى ممري ونكي قال الله عز وجل الله تودهم اوي اخبارا ام قتقل عن نبيه قايا النباج مكه عيسى عليه السلام عيسى انه قال وانما اوي لا اعلم ما في نفسي ila anndi konko woni e wumtii an wala alam min mi anndaama fi nafsi konko woni e wumtii maaɗa innaka on anta fa woni allamul guyub annduɗo ko wirnii kon wa qala azza wa jal allah towɗo o wii kataba o farli ala nafsihi e dow wontii makko arrahma yurmeende nde wa qala azza wa jal allahu towɗon o wi'ani ɗi muusa alayhi ssalam wastana'atuka بسطن كمال نص وانكيان وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل الله تعلم هنوية يقول حديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي من هلان وني أسك جيان أم أسك لك وأنا معه min hila wondi e makko hiinama yadkuruni hiinama yadkuruni sanga nde o yamtoto inde an ma nde o anditala ma nde o andirtala fa in dakara min fi nafsihi si o jamtike lanka wonki makko dakartuhu fi nafsi min kadi mi yamtoto mo e wonki an wa ida dakara ni fi mala'in so jamtike inde an o jamtike fi an ادمتل يعني جمع ذكرته في ملأ خير منهم من كتن جنتتو في مكة ادمتل برنغال مؤيدة ينغال دمتنغال أجنتي فيها وإن اقترب إلي سيوبت ريلا شبرا رموني تبل اقتربت إليه ذراعا من كدي ببتر طمو إمبر صغنا وإذا اقترب إلي صغت تريا ذراعا مرصدنا الاقتراب إليه باعا من كذي بطو نرأي مقلطتمو وقولي صغونا وإن أتاني يمشي سيؤري لنهم ويها أتيت من كذي من أريمو هرولا هرمي لو دوغا لو قلنا رواه أبو نعم روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق ثم الله تغن تغن كتب عندي في كتاب قنوني أدفتر فكتبه على نفسه عندي أمكهم كي مكو وهو موضوع عنده ثم هنا وقع كمكتم على العرش أسنغ دوارش إن رحمتي تبتين يرمين أن تغلب إن فول غضبي تكر أنك نعم أولوك لك صفة إمر بصفة ɗi ɓeeɗo karama ko ɓe jamti e leeɗo deftere oɗo no jeya e sifa yaho sifaji sappo e jeego jantaɗi mbi deftere nde fuɗɗa sifaji yahoji sappo e jeego tabi tinnanteɗi e allah subhanahu wa taala siforgol allah subhanahu wa taala wondema yo mari wonki nde tawno heɓike yimɓe mbiɗa o wonñiɓe e oɗo sifa oɗon si oɗo sifa ɓangina ka defte sunna kono woni sifrgol allah subhanahu wa taala yo mari wonki dalil mum allah subhanahu wa taala mo yewtider bi isa alayhi salam talamu ma fi nafsi iɗa anndi kon ko woni e wonki am idan o tabintinnani hoore makko hon ɗum wonki o sifori jogagol kone te kon wonki himo haana siforeede mo jogii wonki danko allah subhanahu wa ta'ala kwanno kadi aya ɗimmo on kataba ala nafsihi kataba ala nafsihi arrahman nafsihi on ɗo kadi o sifitori wonde mo jogii wonki kanko allah subhanahu wa ta'ala kono noon kadi musa alayhi salam o wi o suɓikemo o suɓanikemo hoorema kanko allah subhanahu wa ta'ala wonkima hadis ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo ɓe janti yon yari hadis abu hurata radiallahu anhu nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki fa in dhakarani hadisu lqudusi fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi ɗon mahallu shahid yani so o janti kalam kadi mi jantotomo to wonki am oɗo masala holli e wonde ma qur'ana e sunna a tabitinani الله سبحانه وتعالى on woni wiigono jogi wonki yimɓe bidaɓe ɓe inni wo teddingol allah subhanahu wa taala e mawningol mo na yaawi u wonki so a inni wonki ara a foygintinimo bani adama no jogo no jogi wonki ko wano noon kadi sinnamano sat jogi wonki ara a teddinaali mo a mawninaali wi joni kon woni ko wiyeten koyo wiyu dhatikin dhatikin لو ينوي ونكي ذاتك طيب idenwia kwa hono sendidiri hakkune yalli zaati kañumma e nafs yalli ɗum ko hunde wotere no sirt no sirt annas ko wonkikin zat al insan ko kanko tigi kanko neɗɗanke on bani adama o idan neɗɗanke no sifore mo jogi wonki piiso wi'ama mo jogi wonki wonkiki ruhu on ko hunde nde allahu subhanahu wa taala waɗi e bani adama ɓandu ndun ko kanko ni dati on kanko neɗɗanke on bani adama ɓali makko ngi idan si tawi en inni allahu subhanahu wa taala inni en wattiti wonki inugo e mi jogi wonki en inni zat aray en riwanimo oɗo siha en riwanimo oɗo siha yallino sella ka innen kaarijo ko ɓandu makko ndum tun woni ko wonduɗen ɗo riwanen mo wonki no sellirano araw maayi so maayi wonkije sortama ɓalingi heddiɗo yen wawi de zati neɗɗan kam himoɗo ko tigi himoɗo ɓalingi kono amma wonki ken kañum may ɓandu ndu ko ɓe ko hunde feere ko ɓe ko hunde feerere ko ɗum si wonki kin ki sortama neɗɗan ke o maayi ɓalingi no wawi heddaɗo yen wondi e maggi ruhu on ko huɗo hunde feerere idan ha karmo koɓɓe ɓe waɗi bah ko yondiri al iman bil yawmi l akhir mo jeya mum adab al qabre e ko wona ɗum hal yuadab arruh awil badan piyon ɓeɗani on ɗon bah ko fi ko pijini ɗi sertuɗi iɗan seni ni allah subhanahu wa taala on siforimo ko tami ko tamɗen hoore makko wonki en siforimo dati e wi ko jatikin o ni ɓe wiya jatikin allah subhanahu wa taala ɗum ɗo ko yawre ay woɓɓe goko angal gandal angal famugol aljahiliyata allah kana ɗum waɗɗimo mo anndaran ko waɗɗi mo ko yo janngo lasiyama e dambugal aqiida hunde nde tawata ina waɗɗi mo anndugo idan muskila maɓɓen fof ko ɗum ɗo ɓe senndindiraali hakkunde annas waddat muskila fof ko ɗo ɓe inni allahu subhanahu wa taala jaatikin idan ɓe riiwanimo siforgol mo mo jogi kontie ko wonki kanko allah subahanau wa taala subhanallah wonki allahu subhanahu wa taala in e wonki bani adama no serti ka no serti wonki ñungi e wonki bani adama neɗɗanke na kaɓe no serti aɓe ko wonki innete idan allah subhanahu wa taala laysa ka mislihi shey jogo ɗum ɗo qaidan balla sa sila min awali lahir ka huɗɗi ha ka haaɗi hay mere on nannaka ko allah subana taala so anani goɗɗo noyno jaati kin landimo ko honmo woni ko o faandi o wonnete jooni ko so a so yehi haa muutoy ko inna ko allah subahana wata ko baani ko kanko tigi kaa ko ka nafsu wonɗa e bande o woyirde bi muɗum pensitanaamu o ɗo alhaali i jan ko ɗum ɗo woni ko ɓe jantani e oɗo sifa ko sifa datiya kaa ko sifa on ɗum jo sifa datiya wonki allah sahatala wondi e e mu bani adama no wondi e wonki mum bani adama e allah subhanahu wa taala laysa kamislihi shey fof noon hawtitiika innde wonki kon noon ka noone e ka sifa no serti ka serta alhamdulillah toy yalli ko yimɓe ɓen annda ɓe en yiidata ɓe en gollonditta nanete no inna jaati kaa ko ɓe annduɗen ɓe annduɗen idan ɓen hino haana wurtaneede naana wurtaneede toyi فاطر بما كريم الله تعالى سيهيك دوم واجمع اهل الحق فتيم بغونغا بن واتفق اهل التوحيد فتيم بتوحيد بن وصدق كما يغونغا كان ان الله تعالى يرى في الاخره وندم الله سبحانه وتعالى كويري تيرو كلا كما جاء في كتابه ونرد كتاب كلمه قنوا وصح رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم ونصلي منه كان الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الله توبه وبي وجوه يومئذ ناظره geece lenñande ino hecciɗi ino jalbi ila rabbiha nadira faade jooma majjey ɗe ndaara warawa jarir bun abdillahi albajaliyu radiallahu anhu qal kunna min laatino julusan meɗen jooɗi laylatan jemma ma rasulillahi sall llahu alayhi wa sallam wondude nelaaɗo allahu fanadora ɓe ndaari ilal kamari faade lewru ndun laylata arbaa ashara ñande sappo enayi fa qala ɓe maaki innakum noonon sa tarawna rabbakum ويي الله سبحانه وتعالى كما ترون هذا القمر ونيرة نندو لبر لا تضامون على كلرة في رؤيتي يقولون هي مير فإن استطعتم ستيوني أهبي فير ألا تغلبوا نعم فولتاك على صلاة جلد قبل طلوع الشمس أبتل ده نانجم فلد كنون سبكا وقبل غروب أبتل نانجن متل كنون الأنصار فافعلوها وديدم ثم قرأتكم بجنج وسبح بحمد ربك صبي هنا قيت تقول يوم ما قبل طلوع الشمس أتل نانجي فوتغول وقبل الغروب أتل نانجي متغول وفي رواية أري في الليل سترون ربكم ويجو ممودون إيانا جيت بلتا ونكو إيرتم وروى صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة سيمبي أهل الجنة بناتي أهل الجنة نودو بنبدته يا أهل الجنة ونو يمبي أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا no woɗanen ko allah subhanahu wa ta'ala haldigal lam tarawhu on iyali ɗum fa yaquluna ma huwa ko no woni ɗum allah subhanahu wa ta'ala wiyana ɓe alam yubayidu wujuhana e yimɓe ɓe ɓenna wondema a e rawninal ɗe ɗo geerti amen aljalbinaali ɗe wazu na wazu wayu zahzihina e o woɗɗinaali men o danndi men anin naarga e yeyto ngen wayudkhilana o naadi men aljanna aljanna qal fa yakshifu o hunca ko ɗum woni alhijaba wirgal lo ngon fayanzuruna ilay ɓe laara ade allah subhanahu wa taala baal fa wallahi mi wodiri allah ma aatahum llah allah hokkaali ɓe cheyen hay hunde ahabba ilayhim ɓurayɗe ɗe maɓɓe minan nadari ilayhi morde ndargol allah subhanahu wa taala ثم طلبات دم بجنب كما الله صلى الله عليه وسلم للذين احسنوا وودن بين بمدين بالحسنى كنوا ولي الجنه وزياده كنما ايغول الله سبحانه وتعالى رواه مسلم وقال مالك بن أنس رضي الله عنه إمام مالك بماكي الناس ينببن ينظرون إلى الله تعالى بدار الله سبحانه وتعالى بأعينهم كتنا يوم القيامة ñande dangal wa qala ahmad ibn hanbal imam ahmad ibn maki man qala kala wiida inna allah tabitin allah la yura o yetake bil akhirah kala kala fa huwa kafirun haray ko kefer na'am mas'ala ko yondiri ar-ru'ya mas'ala ko yondiri ar-ru'ya yiyoygol allah subhanahu wa ta'ala oɗo masala kadi no jeya e masala mo yimɓe sunna ɓen lurri e yimɓe bidaɓe telen yiyoygol allah subhanahu wa ta'ala jama on sendutiɗo pecce tati woɓɓe goo tabintinni yiyoygol allah subhanahu wa ta'ala woɓɓe goo wi'i allah subana taala o yiyete aduna o yiyete lahara woɓɓe goo wii o yettaake aduna o yettaake laafar woɓɓe goo wii o yettaake aduna kono o yewte laafar ɓecce tati fedde goo wii o yettaake aduna o yettaake laafar ɓeeɗo ooñii e laawu ngol woɓɓe goo wii o yoyte o yettaake aduna kono o yoyte laafara onoori ɓe sunna ɓe woɓɓe goo wii o yettaake aduna kañumma e laafara ɓenno kadi ooñii e laawu ngol allahu subhanahu wa taala mo taɓaɗal sunna wal jama'a wondema o yoyte o yataake aduna kon noon o yiyote ka kalahara dalil mum alqurana kañumma e sunna no tabiti allahu subhanahu wa taala o iyoyte nokkel ɗiɗi kalahara nokku arano on ko ɗum woni ka darngal nokku ɗimmo on fil janna kader e alijanna no ardata noon hadis on ka dambugal ɗon idan masalatu ru'ya yimɓe bidaɓe ɓe oñi e muɗum no jeya e muɗum al asha'ira asha'ira ɓe tabintinni yiyugol ngol kono wonano yimɓe sunna ɓen tabintinniri yiyugol allah subhanahu wa ta'ala non ɓe wi wondema oɗo aya ila rabbiha nadira won ndema ko ɗon e laaɓe ko faade e nemaaji jooma maɓɓe wona allah subhanahu wa taala iyadu billah naam ɓe maaki wa ajma ahlul haqqi yimɓe goonga ɓen amma yimɓe mere ɓen ay si ɓe fotti ɓe waɗi ijma on ijma ɗon o taskataake ɗum ɗo no tindinama si yimɓe majjuɓe waɗi association wi kondiri e diina kon ko ɓe noota ndum noddanoɓe ɗon nootataake sella ko ande nootoɗaa ɗo ɓannoon ko yimɓe majjuɓe naam no tawno saydo kutum hasanul banna en waɗii jamaaji wii kondir e aaƴande maɓɓe ko noddalngol faade e diina kala tawtuɗooɓe o ooñoto ko ɗum ndañ hiɗa forma jama ma yiɗa wonda e ɗumayo tawara neɗɗanke on jogetee kon gelndal sinaa ɗum o mahe jooni konetee kon majjere naam ɓe maki wonnama yimɓe tawhidi ɓe ani tawhide anndaɗo na tawhidi dal mutazila naam annallah tara yura fi l akhira allah subana tala o yewte kala hara onnoni mutakala al sunna wal jamaa allah subana tala e wujuhun yawma idin nadira geece nde ñande harayino hecciɗi sabu hon ɗum sabu ko ɗe rewuno jooma majje ɓe yeddaali mo ɓe woni ko wi kon e muɗum ايوم القيامه الله سبحانه وتعالى نيمني ربي دوندو الى ربها ناظره الى ربها ناظره نعم يلي الى ربها وندو او هادو بيي ضميرون كو يلتي كو انيم ان كان دار نيمه هندو ناتالي الجنه المهم كو افالا كو كو كو بون بول نصوص وجدي شيخ الامام تيميه ماكرنا ila rabbiha nadir be dana faade allah subhanahu wa ta'ala na'am odo hadisi kido do nela sallallahu alaihi wasallam be maki innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha alqamar dalil ko ndiri e ruya asunna nela sallallahu alaihi wasallam yawm alqiyama on iye joma modon no yirata nondu do lewu nyande inna ngebbini nyande sappo enay mardi non o riwaya do anndu wondema ndeeɗo nanndintinan nde naa nanndingol allahu subhanahu wa taala e lewru ndu abadan wondema naa nanndingol yigol no yirta allah subahana taala noon imo nanndita e lewru ndu naa ɗum wona e wiyeede awa no yiroton nduɗo lewru ñande sappo e nayi no hentor no jalbiri noon o yiroe ɗe gite mum allahu subhanahu wa taala yawm alqiyama ko ɗum si ɓe wii kala riwɗo kañote ko ru'uya o fa'ini hoore makko neema ɓurɗo e neemaaji mawnugol no ordata no allah subhanahu wa taala wi lilladina ahsanu alhusna wa ziyada idan hadisu suhayba radiyallahu anhu hikkiɗo ɗon on nelaɗon sallllahu alah wa sallam ɓe maaki fayakshifu lhijab fayanduruna ilayhi ila man si tawno ko neema nun ɓe marayno kono ɓe ndaara faade allah subhanahu wa ta'ala tayib wiɗe riwanɓe riwuɓe allah sata wonde ma wiwitake ɓe faɗini hoore maɓɓe oɗo nema ɓurɗo mawnude oɓe nemina nesa sallam ɓe jangi oɗo ɓe maki oɗo hadis ɓe jangi oɗo aya kamɓe tigi ɓe firti ɓe maki lillaina allah sa tala wi lillazina ahsanu alhusna wa ziyada no woodani yimɓe moƴƴinɓe golle ɓen alhusna on ɗo ko alijanna ɓe wi wondema mana ziyada on ɗo o yeygol allah subhanahu wa taala idan ɓeɗo riwani hoore muɗum nema ɓurɗo mawnude idan ɓeɗo no taƴiidegol e allah subhanahu wa taala ma yeygol allah subhanahu wa taala imamu malik ɓe maki annasu yanduruna ila llahi taala bi ayunihim yawma alqiyama gite maɓɓe ɗen no yurmi ha tumana inna takañum ko madhab ma malik woni e muɗum ka fiɓu telen ko yewndi e aqida on ko madhab achaira ma kon ko aqida achaira ɗum ɗo no yurmi wallahi musidɓe jolɓeteɓe talbis on gasata hannde yaasi dewndi ɗon hannde o ma goro kañum tagalle seeɗa koñe koñe colli ka naam wane ne so yalti e yeygol ka makiti ɗo tagalle wiyare soodo o goro tañinaki jama on na moka naam haray ko wanoni kadi kala aqida meerejo e laawol meere o imam ahmad ɓe maki man qala inna allah la yura fi l akhirat wahwa kafirun si tawi woni ko neɗɗanke annduɗo aalim naam ɗum hannde no jamne université ji molanaaji wondema allah subahana taala yeytaake yowm alqiyama ko iyoyte kon ko nema makko on ko nema makko on subhanallah ɓe maki rahimahullahu taala ɓay to gaɗ jantanagole oɗo sifa nan yani ella ashaira e wonɓe e laawol maɓɓe innugol allah sa tala yoytaake ella on konto ɓe wi'i sa wi o yoyte haray ayni o wonani koñeteekon ji ha sengo o wontira sengo tagorde wontira sengo idan madama aduna ka ɓe sikkude kono ɓe fiɓirno aduna ɗon woni ko ɓe fiɓirta fiilaha aduna on ɓe wi wondema o ala o ala do o ala ley o ala nan o ala ñaama laahara kañ kadi ɓe wi o yinotaaki himo sengo nokkel kaari hoɗum ɗo woni ko heɓi ɓeeɗo yimɓe ɓeeɗo yimɓe meere yallah sotala dandu en laawol maɓɓe naam a jeyay ko wallititoma daɗugol laawol maɓɓe janngugol bindeeje maɓɓe ɗen annda ɓe eɓano rentora ka wallahi so annda aqiida achaira andiya faala rentaade e laawol maɓɓe honno rentorta laawol maɓɓe gola annda naam ɓe maaki wa min madhabi alilhaqi no jeya e مذهب يعني اعتقاد sana مذهب yani ay i'tiqad rajea e fiɓande yimɓe goonga ɓen ɓe sunna ɓen anna allaha allah to gon lam yazal mutakallima o seerali himo yewta bi kalamin konngol ma ɗum yewtede masmu'in nanatonde mafhumin faamotonde maktubin ko ɗum woni windande qala allahu azza wa jal allah to ɗon o wi wa kallama allahu musa taklima o yewtiɗi musa alayhi salam hattirde yewtugol warawa أبي بن هاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رمناك ما منكم على هي مؤد من آد إغوط إلا سيكلمه الله يوم القيامة سنة الله سبحانه وتعالى يؤتي دائمك ليس بينه وبينه لا يعطاك أن جاء من الله سبحانه وتعالى ترجمان قنه ونفرته ثم ينظر أيمن ونار نعم مكو أيمن منه نعم مكو فلا ينظر ويتا إلا شيئا قدما سنة نهون دو أرضنه ثم ينظر بعض النوار أشأم منه kalano makko fala yara o yiyata illa cheyen kaddara sina nde hunde nde o ardini umma yanduru tilka a waji o ndara yeso makko fatastaqinan fatastaqbiluhu annar firtina mo yiteguel aman istatoa minkum kala e moɗon hattanɗo an yaqiya wajhahu nde o damdata yeso makko mba annara yite guel walaw bi shirki tamra haysi tawi woni ko rufulum tamaro falyafal yo waɗɗum warawa jaabir bun abdillahi qal lamma kutila abdullahi bun amra هرام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر كان جابر ألا أخبرك كتابهم في تمام قال الله لأبيك هم قال صلى الله عليه وسلم بابا ما قال بلى في قوي قال أوي وما كلم الله أحدا الله يبتدى لهي الغوت إلا من وراء حجاب سنا أو بيرنغل وكلم أباك كفاحا أو يبتدي كنوني أبابا قال يا عبد الله قال يا عبد الله تمنى علي اعطيك يعني يلو دمي بيد انا دمي يوتا مي يوتا قال يا رب ويك ان يجوما تهيني كون يورنا تعالى فاقط انا فاقط لم يوريك فيك في ماذا ثانيه يعني يجي على جسم الله قال وانه سبق مني هذه سقول سوري انه سبق مني اتكي ان انهم طيب بندي اليها فادي ان دون قلنا لا يوجع ان بلو ستاكي ان بلو ويك قال فابلغ من ورائي يتن امه ام بابا فانزل الله الله هو مجبني نك الله تو دون وي ولا تحسبن الذين وتسك بن يمبدي وتن ورا في سبيل الله ما في وقت ولا الله هو الاموات كو بين ما يمبني اذا نكنت كمبارعي والاحياء بين قبور بين ربك اجوم يرزقون ابي ارسكاده رواه ابن ماجه نعم ɗo ko masala ko yondiri e siforgol allah subhanahu wa taala mi sifat alkalam mi sifat alkalam yalli allah subhanahu wa taala ko o yewtowo kana o yewtowo allah subhanahu wa taala imo sifore wondema ko o yewtowo o serani himo yewta o yewti o serani himo yewta yande o falawo o yewta e kam allah subhanahu wa taala amma yimɓe mbiɗa ɓen ɓe inni wondema allahu subhanahu wa taala na yewtowo ma hay so tawi woni o yewtay ko kalam nafsi yani ko kawonki makko haray si tawi woni o yewtay koye so yewti kawonki makko malaikajo yottina ɗum ma ɗum wowla ɗum kono anna kanko allah subhanahu wa taala o wowlata iyadan billah allah subhanahu wa taala o yewtidi e muusa alayhi salam no ɓeddiramen o ɗo dalil non allahu tow ɗon o yewtiɗi e muusa alayhi salam allahu subhanahu wa taala o yawma alqiyama nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe naaki ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu llahu yawma alqiyama hay e gooto e mooɗon sina jooma makko yewtide e makko yawma alqiyama hay e gooto ɗum ɗo ɗum ɗo hino addanama ɓeeteekon almouraqaba hiwgol wonki muɗum ga e yeddugol allah subhanahu wa ta'ala naam amma kaɓe addi oɗo hadis wama kallama allahu adam illa min warai hijab holli e wondema allah subhanahu wa ta'ala himo yewta on mo o faala himo yewta nde o faala kanko woni ko yewti tawre ton kanko yewti l'injila on kanko ne ɓe yewti alqur'ana o ko o yewto kanko allah subhanahu wa ta'ala si tawi woni allah sa sallam siforama wondema o yewtata arreweteɗo ma o mo rew mo yewtata ko ɗum ɗo holli e wondema sanamu leggal kaƴe kañuma e ɓe waliyaɓe surraɓe sellata noddugol ɓe toroɓe ɓe wawata jabagol no jeeya e ko ndingari ndi moussa samiri ɓen sincanno hoore muɗum ella mayri on ɗo jeyamu on kala sa taala wiino wondema eɓe renta ndi ndiyalaɓe e yewtude ndiyalaɓe e yewtude kon woni ande jowa kewte kon haala ɗum ɗo no tindini wondema ndi sella ta ɗeni rewe reweteɗo mo wolata reweteɗo mo tawta wata wolgol idan si tawi woni woriri no arayi rewoɓɓe mara konete kon yewtegol koniri e e wahayi o nam ɓawtonɓe ma kirahimahullahu taala walqur'anu kalamullah alqur'ana on ko konngol allah subhanahu wa ta'ala wa wahyu ko wahyu makko wa tanzilu kanko ne ko jippini ɗum ɗo walmasmu'u min alqari walmasmu'u min alqari konko heccata immorde janngowo on kalamullahi azza wa jal kongol allahu tow ɗon qala allahu azza wa jal allahu tow ɗon o wi fa ajirhu yani bakkumo e maɗa tammitomo hatta yasma'a kalam allah ha o nana kongol allahu ngol wa innama sami'ahu min attaliya anndu ko o nani konngol ngol koye omon ɗo e e janngude wa qala llahu azza wa jal allahu to ɗon o wi yuridu an yuridu an yubaddilu ɓe mala nda ɓe wattita kalam llah konngol allahu subhanahu wa taala ngol wa qala azza wa jal allahu to ɗon o wi inna nahnu nazzalna dicra ko menen woni ko jiɓɓini o ɗo nde ɗo jantel kono alqur'ana on wa inna lahu la hafirun ko menen woni ko renata nde ɗo wa qala azza wa jal allahu to ɗon o wi wa innahu la tanzilu rabbi lalamin nde ɗo alqur'ana ɗo ko jiɓɓinaɗo immorde a jeyɗo tagore men nasala bihi ruhul amin ko jippindeɗo ko ruhu holnin ɗon ala qalbika e ɓembe maɗa an muhammad li takuna fiya lato min al mundirin jeeyaɗo yerentinoɓe wa huwa mahfudum ndenɗo ko hunja hunjeteɗo fi sudur koɗum woni ka ɓerde ko nde hunjani kama qala azza wa jal wono allah tuɗo mo wirnon bal huwa urindeɗo qouranare ayatum ko aya je bayyinat tum ɓangguɗe fi suduri lladina utul ilm e ɓerɗe hokkaɓe gandal ne am ولا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صلى الله عليه وسلم استذكروا القران عندي جنيد القران جنتين جمجند روتين فله اشد تفص نعم تفصيا يعني فوت قلنا من صدور الرجال اورب حقي يكون ولي برد ورب من النعم من عقله تدابر قوم موسى نما تاتا قوم صالح لا كان كدا مكتوب في مصاحف نيل قوين دان قومنكا دف آه، دف منظور بالاعين نيل قدار تن الله عز وجل الله تون قوي والطور بوندي ورولفو وكتاب الف ترى مستور وين دان في رق منشور امر دليل رول ساكتاني وقال الله عز وجل الله تون قوي انه لقران كريم ndeɗo ko janngeteende teddude fi kitabin ndeɗo nde woni e nokkure makkunonin hiwaande la yamassuhu menatane illa nukoharun si wonaa ɓe laɓɓinaaɓe wa rawa abdoullahi bnu umar radiallahu anhuma annabiya sall llahu alih wa sallam ne laaɗa allah o naha ɓe heɗi an yusafar nde set nde settodete bil qur'ani alqur'ana on ila ardi l adou ka leyɗe ayɓe ɓen ono leyɓe heeferɓe ɓen wa makhafata e hulugol sabu hula hulugol an yanalahu al adu nde ayiɓe ɓen kono woni heɓirta nde ɗo bone wa qala usman bun affan radiallahu anhu ma uhibbu min ndey mi yiɗa an yati ala arta yawmu ñallal wala yatmi e jemma hatta anduraha mi dara fi kalamillah konngol allah subhanahu wa taala ngol yani alqira'ata bilmushaf yani janngol ka kal qur'an wa qala abdullah bun abi mulayka كان إكرمة إكرمة ولا ابنك بن أبي جهل رضي الله عنه يأخذ المصحف إلى القرآن فيضع ولم على وجهه فيسرق فيقول هي كتاب ربي عز وجل دفتر جوما أن تدلهم وكلام ربي كنقل جوما أن وأجمع أئمة الصلف فتي هورب وبن والمقتدى بهم ينتج من الخلف إمر لنتبه على أنه غير مخلوق ونا تقال ومن قال مخلوق كلوي القرآن ان فوتقال فهو كافر أريك وكافر قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القرآن تنقل القرآن ليس بمخلوق ولا تغاند ولا مخلوق ولا تغاند ليس بمخلوق ولا تغاند ولا مخلوق و... آه، نسخة دين فوقنا ليس لا ليس بخالق ولا نعم ليس بخالق ولا مخلوق إذن ونا تغور ونا تغا ولكنه كلام الله كم الله سبحانه وتعالى منه بدا مكو ونكون فؤي وإليه يعود كيمكو كدي ونكون رتوتو كآخر الزمان فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه القرآن والقرآن كلام الله وكم الله سبحانه وتعالى منه بدا وكما كون كون فؤي وإليه يعود فتون وني كولر تطوروا يا سفيان بن عيينه رحمه الله تعالى قال وي سميت من اني امر بن دينار يقول هم وي ادركت متري مشايخنا كنون وني كيرنو بيامن بي والناس اي بياني بسنه بي منذ 70 سنه ابي دو يكفن يجي يقول نبي القران كلام الله القران كون الله سبحانه كون الله سبحانه وتعالى منه بدأ كما كون كون ويله يعود كتوني كون توتو روى رواه محمد بن جرير بن يزيد الفقيه وهبة الله بن الحسن بن منصور الحافظ آه، نعم، الطبريان في كتاب السنة لهما وقد أدرك عمر بن وقد أدرك عمرو بن دينار أبا هريرة أولو أور نؤتوي أورد أبا هريرة وابن عباس وابن عمر أور نبيه نعم، واحتج أحمد إمام أحمد بدلل على ذلك وعندما القرآن أن بأن الله كلم موسى ولنما ويوتدي موسى عليه السلام فكان الكلام لاتي أنوني يوتن من الله إمرد الله سبحانه وتعالى والاستماع هل تقول موسى فموسى ونقهئتي بقوله عز وجل ولكن كنتم حق القول كنغنغل ولكن حق القول مني konngol kodduri on jojjii كم e dow komi hoddirani ɓe من رواية خباب بن الأرض bonil art anna nabia salah sallam qal innakum no ono lan tataqarrabu o pattataako ilallah fade ko allah subahana taala bi afdali mimma haraja minhu ko ɓuri e kon ko yalti e makko yani al qur'an yani konngol makko ngol hadisum fahir wala takini en fiɓe wonndema anna al hurufa maktuba harfuji windaɗe ɗen wal aswata kañuma hitoli ɗin almasmua nana naneteɗi ɗin aynu kalamillahi azza wa jalle kunnon ko konngol allah subhanahu wa taala a hikaya wona pilli wala ibara wona alha inugol tun ko alhaaliji tun ko nii tun woni ko woniri qala walda e mana qala llahu aza wa jal allahu to ɗon o wi alif lam mim dalika alkitabu nde deftere laaraɓe fii sikki ala e mere hudan lilmuttaqina kono peewal wonande kuloɓe allah subhanahu wa taala ɓe wa qala alif lam mim sad كتاب دفتر أنزل إليك جبنا لفاد ما محمد وقال ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين من القرآن عربي كو آية كونيا أوجة دفتر بنغنن وقال ألف لام را را وقال كاف هاء يا عين صاد نعم هاميم عين السين قاف إلى آخره فمن لم يقل كلام مبيار وندر إن هذه الأهرف إيدو هرفوجة عين كلام الله وكمبر الله سبحانه وتعالى فقد مرق من الدين قم بهرب يبتك نردينا وخرج عن جملة المسلمين ويلتي جلب ومن أنكر كلام يبدو أن يكون حروفا بلا تطور إلى حرفوجه أمر إيه، الله سبحانه وتعالى فقد كابر الإيانة قم بهرب أمون تنك هوركم كو كإياك ورنتا كأندا وأتى بالبهتان هرب يبتي فنان وروى الترمذي من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ حرفا كرا جنب حرف حرف فوت من كتاب الله اذا ادفتر الله فله أشر حسنات ولبراجي كل سبع قال الترمذي هذا حديث صحيح ورواه غيره من الأئمة وفيه أما إني لا أقول من مريال ألف لام ميم حرف وحرف ولكن ألف ألف حرف ألف وحرف ولام أنه حرف كده حرف حرف وميم ميم كده حرف حرف وروى على بن مملك عن أم سلمة أنها نادت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تكل رجنجن الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي أيوجك أن جنجن نأتت قراءة ko jangande mufassaratan wonde e fensutude harfan harfan harfure harfure rawahu abu daud wa abu abdirahman النسائي وابو عيسى الترمذي وقال حديث حسن غريب يعني ضعيف وروى سهل بن السائدي قال بينما نحن نقتري إذا خرج علينا او يندق من إنجو من أيوت من أيوت يلتي أمن الله صلى الله عليه وسلم فقال بماكي الحمد لله يتورن ودني الله كتاب الله واحد ذكر الله لكم وفيكم الأخيار ene moɗon suɓaɓe fikum al ahbar wal aswad ene moɗon boɗeɓe kañum e ɓaleɓe iqra'u al qur'an jangge al qur'an an qable an yatiya attal deyaro e gol aqwamu yimɓe yaqra'unahu iɓe janggane yuqimuna hurufahu iɓe ñinna hurufuje mayɗe on kama yuqanu assaham wano ngal ɗo laañal wona ndagal wonangal e bugede fewirta noon la tadiawas taraqiyahum o ɗo jangi maana al qur'an on fe etakalorkoƴere يتأجلون أجره إبيتو براج مؤمن جد مؤمن ولا يتأجلونه فيتتاك قل سلقون رواه بكر الأجوي وإمة أجمع من غيره أخلاق أهل القرآن وروي أن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قال لما كوننا إيراب القرآن ولغل إيراب القرآن أحب قرآن إلي أم من حفظ بعد حروفه إذ هنجب يبقى حروفه القرآن ورواه أبيت ويل في فضائل القرآن بإسناد قال سئل علي بن أبي طالب عن الجنب لا يندنك وندن جنابة يقرأ القرآن وجنب القرآن كو القرآن فقال وي لا أوي ولا حرفا حيث سيولي فهو وطو جنة القرآن فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كفر بحرف كلو يبدو حرف قوت من القرآن يعني القرآن القرآن فقد كفر به أرأي القرآن أجمع وفقه مكوى قال أيضا وي من هلوا بسورة البقرة قالوا نحن ننتهون سورة البقرة فعليه بكل حرف يمين هنا وقي مكلا حرف سورة البقرة ونموني كفارة يمين وقال طلحة بن مصر قرأ رجل على معاذ بن جبل رضي الله عنه وقو جنبنا دو معاذ بن جبل القرآن فترك واوا وجنبال واوا أكي واو بوت فقال لقد تركت حرفا أكي حرف بوت أعظم مولد من جبل أودل ورد باوند دعرف اللهم اوت وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى في كلام له قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك دفتر من جبلين اما مبارك هو فوانا برك ليدبروا فيه تسكي آياتي آية جميل وليتذكر فيه امر القول القول الألباب يوم لا بحق الله يسري وما تدبروا وما تدبروا آيته يعني تسكتاك آية الله سبحانه إلا اتباعه سنا أنك jokkowal qur'ana ama wallahi ma huwa bi hifdi ruhi wona hun jagulutum har fuje mayre on wa idaati hududihi e yeɓugol keeri ɗin hatta inna ahadahu ha goɗɗo e maɓɓele a qolimo inna kad karatu lqur'ana kulla mi jangi alqur'ana on fo fama asqattu mi tertaki min alqur'an o harfan ha e gooto wa kad asqatahu wallahi kulla gomɗi a tertiki alqur'an o makko ɓeyonnoo oru hujelon ko jangina panu ne goletirgol faqala abdullah ibn mubarak rahimahullahu ta'ala man kafara bi harfin kala harfu min alquran kal quran faqad kafara bil quran hara yati alquran ko ma ko man qala kama yido la u'minu bi hadhihi lam mimmi gomnina wodo lam faqad kafara gomni hara woni ke fero warawa abdullah ibn unais radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsharu an-nas yimbe motti yote yawm al-qiyamah yawm al-qiyamah wa ashara bi yadihi ila ash-sham ɓe sappi eɗen cham oratan tata yimɓe ɓen ko ɓe wasuɓe ɓe wattake e mere o wurlan tata ko ɓe teddinano kon hino arti buhman ko ɓe yimɓe wonɓe muhmalan yani wonirɓe ni aɓe tagiranono qala qultu wama buhman qala lays kon woni buhman lay ay laysa mahum shey jogake e mere fa yunadihim noddaɓe Eh, o noddaɓe bi sawtin hito yasmauhu no nana gonɗo hito min man baɓuda on woɗɗotiɗo kama yasmauhu man qaru wano nanirta on ɓattiɗo non o yahonno alal malik komin woni lamɗon alal dayyan komin woni duumiɗo heddoto ɗon la yambagi li ahadin hananaha e goto min ahli janna immordeɓe aljanna ɓe an yadkul al janna ndemenatta ala e ali janna wa ahadun min ahli nar min na wahadun e goto kamin ahli nar immorde yimɓe yiite ɓen yatlubuhu bimadlama sina hara neɗɗan kon ɗaɓɓiray neɗɗanke on towaña ko o toñino kon tan o ɗaɓɓirta ko o toñino kon no ɓi yottodire wala yambari hananaali adina e wottodin alinnar immorden ɓe yiiti a yadhula nnar nde ɓe naatatay a yiite waado mi ali janna e goto kadi naata ali janna yatlubu bimadlamatin ha on tigi ɗaɓɓire toñe ɗe o toñino ɗen hatta a kossuhu min ha neɗɗanke on yani walleno o yottora mana o e, jonitira haqqe oyo qaalu ɓe wi wa kay wonno ɗum woni wa innama na atiyallah min min ara allah subhanahu wa taala uratan ara ko min jogaki jonti hurla ara ko min e noon no teddinira noon ene anke no ari tawata teddinaka muhman yaani no ardiri ni qaala ɓe maki wonde bil hasanati wa seyiat ko moƴƴi ɗin kañumma e bonɗi ni ko ɗo wona e wona e wattitede rawahu ahmad wa jama'a min al aima وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تكلم سي الله يوتي بالوحي ومن وحي سمع صوته نغي كتمكم اهل السماء مرب كا اسماء كجر السلسله او نو سجود قول وداما على صفوان يدو فتر فيخرون سجدا ملكا بروي سجدا الله سبحانه وتعالى وذكر الحديث وقول القائل وي يقول وي konngol wi'oo wo bi anna alharfa wondema harfo ngo sow kañumma e hito ngol la yakunu laatataako illa min ba harija sina nokku gowne ko yalti batilum ɗum ɗon ko mais wamuhaalum wawa wonde qala allahu azza wa jal allah to ɗon o wii yawma naqulu li jahannam ñande me wiyanta jahannam halimtalat yalli a heewi wa taqul jahannama wiya hal min masid yalli hino woodi ko ɓeydete am kadalika qala azza wa jal الله تو بهوي اخبارا قوم بتقول ان السماء والارض غايا سماء كان ما اليدني انهما وندم كان جديد ديوي قالتا ديوي اتينا من اري قوي كما بفتي بيد فحصل القول قوم ونقول ولاتي من غير مخارج والداء يلتقل ولا ادوات والداء تقدي وروي النبي صلى الله عليه وسلم انه كلمه الذراع kono ko nabi sallam yewtidi e maɓɓe ko ɗum woni e yoga e teral almasmuma waɗa nonongal ko ɗum woni koso wiyoɓe ñaama ɗum ɓe maayo o saha annahu usallama alayhi l haja no tabiti wondema hayre hiwrikene laaɓo sallllahu alih wa sallam wa sallamat alayhi ashaja leggal hiwrikene laaɓo sallllahu alayhi wa sallam salawatullahi wasalamu alayhi naam musidɓe julɓe tedduɓe ɓe faala e yewtude ɗo ko masala ko yowdir e kalam kalam ɗum nanndiɗe noon jahmiya oɗo masala woni ko imam ahmad rahimatalla woni ko sonjirano woni ko tampinirano woni ko lettirano fiwigol woni ndema alqur'an on na konngol allah subhanahu wa taala alqur'ana e sunna e, e konnguɗi sahabaɓe e taabinen e haqqil no jaɓi wonndema ko konngol allah subhanahu wa taala kono jahmiya ɓe wi o naa konngol allah subhanahu wa taala idan allah subhanahu wa taala ko konngol makko ni konngol makko woni e mushafo yal qur'an ɗeri ɗin noon kuɗeri ko tagaaɗum kono amma yewtere wonde toon nde ko konngol imorde ko allahu subhanahu wa taala oɗo masala ha to mina e junnugol ko woni tun yoga e batteneji no yewtaga wonɗi ka adab hamatul qur'an lil imam al ajuri rahimahullahu taala lamiyama yayilto ka adab hamatul qur'an lil imam al ajuri yoga e atharuji e batteneji arɗi ton ɗi tabita ko yewtaɗo ko yoga e battaneji arɗi ɗi tabita yin to ka aada alhamat alquran imam al ajuri a taway tahriji no yaltina fi muɗum yoga e majji tabita almuhim o defte ɗiɗi akhlaqul ulama lil ajuri na nder aadab hamat alquran neediji ɓe rumdiɓe alqur'ana yani ɓe mo ɓe janngude alqur'ana hunjo ɗen nangal duɗal wonangal hunjore e dal qouran nowato jinnede deftere walla janngo on e janngo on annda honno e needi needi torta telen ndeɗal qouranare allah subhanahu wa taala almuhim al qouran on ko konngol allah subhanahu wa taala ka sakkitode yewtere ɓe maaki ɓe ekki e asaruji salahu salih kala yeddu alqur'an o ko konngol allah subhanahu wa taala haray oɗo ko o keefeera o yalti e hoggol islamu l'islamu o ɓay ɓe riwani tum allah subana taala haala ma ɓe riwana alqur'an on kañum kadi innugol ko allah subhanahu wa taala woni ko yewti alqur'an on ɓe dallinori ko sakkitode yewtere ɗo yoga e piigi yewtooji na an ɓe wi wondema ella maɓɓe on si tawi allah sa tala ko yewtowo aray mo jogi kontee kon hunndu ko mo jogi koynetee kon ɗenngal mo jogi kontee kon ɗum e ɗum asha'ira no heewi ka kaka sa ndaari wala ko ummahatul barahim li sanusi no heewi ka tawa taaji kadi yewtiri allah sa tala ko wi en ko yewtere ko haala mak ko o yewtowo raɓɓin ɗinno ɗon idan si tawi teral dammol yewtinelaɗo sa sallam wi'i wondema haray posonnoye an nani ta ñaam ngal ceral ɗo no mari hunnduko ngal no mari ɗenngal fay leggal salminiini laaɗo sallallah sallam ɓe feƴƴude ɓe assalamu aleykum salminila sa sallam on to reedu maggal on to ɗenngal maggal idan ɗum noon jogaaki ɗum allah subhanahu wa taala laysa kami sey sey pussi nonda e ma piisi tawi o wowlay haton jina e wiigol ɗimo gaddimaaji meereeji ɗo iya sayira wone yewtude ko yimuɗo wondema ko laa buɗɗa yewtoo hara no jogginte kon ɓenngal jogginte kon hunndu ko jogginte kon ɗum ɗo ɗum ɗo jaw e ko naa ɗumɗo o waɗɗi e ko tabintinnango lah subhana tala ko tabintinnani hoore makko kon ko o riiwi kon riiwanen mo kanko allah subhanahu wa taala na ɓe maaki rahimahullahu taala wa ajma aimmatu salaf fottii eh, hoore ɓe salafu salih radiallahu anhum e fotti wonlema min ahli l'islam i morday ɓe l'islamu ɓen ala l'imani bilqadar gomɗingol kodduriye o hayrihi moƴƴere kowoni e makko wo sharri e bone kowoni e makko hulwihi ko weli kowoni e kodduriye on wa murri e konko riggi ma ɗon konko metti immorde e kodduriye o dalilihi wa kathiri na'am ko ɗuuɗi e makko fanɗi e makko e ko ɗuuɗi e makko bi qada'illahi ɗum ɗo ko ñaawori immorde e ko allah subhanahu wa taala wa kadari e hoddiro makko la yakunu cey hay mere laattako illa bi iradati sina e fandunde makko faale makko wala yejiri hayrun moƴƴere dogata ɗum non laattako wala sar wona bone kadi wa sarru wona bone illa si wona bi machiyatihi immorde e, e muyande makko halaka o tagi man sha man sha'a omo faalana tagugol li saadati wonande malore negli e daɗal ngal wasta'malahu biha o gollinimo neɗɗo ɗoftare fadlan ɓural immorde ka makko wa halaqa o tagi kadi man arada omo o faala lishakaa fi malki seeɗe wastamalahu o gollinimo bihi ɗen ɗon golle malki seeɗe adlan kanum ɗal immorde ka makko fa wa sirrun ɗum ɗo ko gumɗo istahara bihi mo hertori ɗum kanko allah subhanahu wa ta'ala wa ilmun o gandal kadi hajabahu ngal o wirni an halqihi ga e tago makko ngon la yusalu landataake amma yafal konko woni e wadde wahum yusalun ko tagorde woni ko landete qala allahu azza wa jal allahu to ɗon o yi walakad zara'ana li jahannam gomɓi men tagani jahannama kathiran koko ɗuɗɗe min al jinni moɓe jinnaji ɗi wal ins e yimɓe ɓe wa qala taala allahu to ɗon o yi walaw shi'na min en falano laatayna min hokkayno min jonnayno kulla nafsin kala wonki huɗa ha peewal makki on walakin woni toon haqqa alqawlu minni konngol ngol ilmike ka an iwri ka an la am e hoddino ngon la am la annami hebbina jahannama yiite jahannama minal jinnati immorde e jinnaji in wannasi e yimɓe ɓen ajmaina fof maɓɓe wa qala azza wa jal allahu tawɗum o wi inna kulla cheyin minen nde kala hunde halaknahu min taganina min waɗanide ɓe qadarin koddurie wa rawa ali bun abi talibin radiallahu anhu qal kunna fi janasatin min laatino tawi himen oɗum woni e لا نتيه من ونوني فورة في سر الفورة في بقيء الغرقد ونوني كبرد بقي فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا دون أريم فقعد بجودي وقعدنا حوله من جودي مقول صلى الله عليه وسلم ومعه مخصرة فبجودي كنت لقل فنكس tawi ɓe cukkude ko ngal ka leydi wa jaala yankutu ɓe waɗi hiɓe tuggal ngal ka leydi ɓanta bi mihsaratihi ko ɗum woni e ɓe jogori ngal jummoaɓe woni ɓe e tuggorkum hertorko summa kala batun ɓe wi mamin ko mala hay e goto e moɗo min aadin illa si wona kotiɓa windama maqaduhu oɗum woni werde makko nde min aljanna ka alijanna wa maqaduhu min annar kañum e nokku makko on ka nder yiite fa qalu ɓe wi ya rasulallah fayonelaɗo allah afala nattakil emin fawitata ko ala kitabina e kon ko windanamin e morde e kon duriye fa qala ɓe maki ilaɓɗimaɗu golle fa kullu muyassaru lima kuliqala kala e mawɗo hino newnana gollugol sabu gon ko tagiraɗon amma man kana min ahli saada amma on laatiɗo ko yimɓe o jeyaɗo yimɓe mala malolngal fa yuyassaru li amali ahli saada o newnante gollugol golle yimɓe malore nden wa amma man kana min ahli shaqa shaqawa amma on laatiɗo ko jeyaɗo yimɓe malkiseede nden fa yuyassaru o newinante li amali gollugol ahli shaqawa aw ali shaqa yimɓe golle yimɓe makki sa ɓe tumme qara fatunum ɓe makki fa amma man aqa amma o okkuɗo wattaga o huli o saddaga o gongine bil husna moƴƴere nder aljanna um fa sal yassiru min ni unnaymol usra newene ɗen warawa abdoullah bne masudi radiallahu anhu qal haddasana rasulullahi sall llahu alayhi wa sallam wawa sadiqul maslu kankone gonguɗo gonginteɗo inna anna halaqa ahadikum wonnema tagu goɗɗo e moɗon yejetami hina mottodira fi batni ummihi arbaina yawman balɗe capanɗe nayyi nokku fa tata ko toɓɓere mani summa yakunu alaqa ɓawto ɗum o laato ko heɓɓere ƴiƴa misla dalika e mberɗeɗo e balɗe summa yakunu mudwa ɓawto ɗum o laato ko o huyre e misla dalika e mberɗeɗo balɗe summa yabasu ɓawto ɗum allahu immina ilayhi e makko malakan malaikajo bi arba'i kalimatin wondude e konngu inayyi yaktubu risqa yo windu arsike makko on wa ajala kañum ma ela jal makko ngal wa amala e golle makko ɗen wo chaqiyun yarle ko malcisaɗo aw saidun kako malaɗo fa walladi la ilaha gayru mi wondiri on mo ala rewteɗo sina kanko e gonga inna ahdakum tabiti goɗɗo e moɗon la yamalu himo golla bi amali ahli janna golle yimɓe ali janna hatta la yakum hara lataki baynahu hakkunde makko baynaha e ali janna on illa ziraun sina e mbersogonal fa yasbiqu alayhi lkitab adi towma ko ɗum woni ko windanakon fa yamalu ko golla bi amali ahli nar golle yimɓe yite fayeɗo ɓuluha wona tayite ngen وإلا أذكر تبدو أمن لا يعمل مقل لبي أمن أهل النار قل لي بيت التما يقوم بينه على لا تاكب حق لمك وبينها إيه حق لقل وني يتنك إلا ذراع سنا أمبر سبنا فيسكر عليه الكتاب أري تيدو مك قل وني ومن لما فيعمل قل لبي أمن أهل الجنة قل لي بأهل الجنة فيدخلها ولا تأل الجنة رواه البخاري مسلم وفي حديث عمر آه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح وابو داود في السنن وغيرهما من الائمه ان جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأن الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وقال أن تؤمن بالله كن قمت الله سبحانه وتعالى وملائكته ملائكة ملائكة مكبين وكتبه ندبت مكبين ورسله أن لا مكبين واليوم الآخر أن يلا بسكتين والقدر كان ما يقدر يوم خيره من يكون مكوى شره ابن يكون يمن قال قطر وترمي فإذا فعلت ذلك سمي ودي فقد آمنت أرمي قبلني قال بما كنام نعم. أرى أقمدني وفيه نجيا قتن من الأدلة إمرد إدل الله ولس ولمس تصنع ولوس تقصينا عفوا بماكي وفيه رجيا اودو حديث من سبا كو وند كدريا من الادله امر دل الله لوس تقصيناه ستوي ان ان آه ما انتم طيب وفيه من no e e ngal ɗo dambowal ko yondiri e kojjuri e dalillaji ma lawis taksaynahu sen inni e moccidiray ɗum la adda ila l imla la adda ila l imlali ɗum ɗo addayi ha tawata an tigaɓe konete kon ɓittede kañumma e soñdia haqqe makko dalillaji ɗen ɗoɗi ko yondiri e kojjuri e rahimahullah rahima hada cheikh siɗɗo joɗɗo tedduɗo ɗo aqida mo tawata kurkanagol jama kurkanagol tagore nden haa ɗum ɗo heewta men ɗan yontata ko jooɗa ko fiɓidira juuɗe ɗaɓa ko jokka goɗɗum ngo kono neɗɗan kono ɓe karam ko ɓe waawani sina winndu gol ɗum heewtina ɗum e juuɗe men idan masala ko yoondiri al imanu bil kada ari ɗon wondi e o radio men al muntada salafi salafi salafi e dawra men arano انتراب شيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى كندرنده نكورة ويتند تانين منفالا هندقل دي دو هيتوجي يوهوتو كشان تليجرام منتدى السلف يا الله النفر أن فجزاكم الله خيرا